Teus ket gwell me luné do? Non. Gavan ket ne bler bet. Mañ ti a gwell Non. Klas ket de jupen Meus ket, Wa Oa gada raze kichen a c'hoaz. Teus ket me luné do? Non. Gavan ket ne bler bet. Mañ din dan ar gwell Non. Klas ket da jupen Meus ket, plerman. Oa gada raze kichen